Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Uglavnom, ovaj, znači sad nam došlo ovdje da spominu knjige, imamo knjige vrlo ovdje bitne, knjige koje govori o, o, o, o, o knjige e, Kutubu Džerhe u Atadil, knjiga u kojima su zabilježene ocjene ravija, ili su pouzdane, ili su pouzdane znači, sam ćemo preliti knjige. Znači, prva knjiga je e, Tarihul Kebir od Buharije. Rekli smo za tu knjigu od Buharije, za tu, ovaj, da u nju, znači, on navodi ravije, navodi događaje vezane za njihov život i ocjenu njihovu. Rekli smo da, evo, klašan primjer za e, Ebu Hanifi, znači, neće naći ocjenu drugih knjiga, zato što se izbjegavali, što znači, je, što je bio, zato što je bio veliki imam, učenjak, fakih, Pa uglavnom bin Hađer kad spomine, on njega spomine, imam, e, imamo, imamo fit i gotovo ide dalje stvar on njega nima puno u ni prenosio hadis, pa nije problem. Ova, dok imam Buhara rekao drugu stvar. Šta je rekao za njega? A? Da je murđija? Murđi on? Turike, rejuhu ve hadithu. Ostavljeno je njegovo i mišljenje i njegov hadis. Znači, a to kod imam Buhari, znači to, to, znači to je jako teška ocjena. Negativna. Znači da se tako kaže. Ali džaba, znači, ne, ne, nema ništa, ništa protiv njega. Znači, pojenta je u tome, pojenta je u tome da ga ocjenio kao raviju, kao, kao raviju hadisu. Normalno ima drugi koji su ga ocijenili drugačije i tako dalje. Poznato, uglavnom, da, opće poznato da je bio, da je bio slabu hadisu. I normalno, to ne narušava njegovu imametu u fiku. Dobro, druga knjiga koja je došla baš pod ovim nazvom, Džerhva Tadil od Ibn Ebi Hatima. <clears throat> pa onda poslije toga treća knjiga, Thiqat od Ibn Hibana sjeka, znači, uh, gdje je naveo u knjizi samo pouzdani ravije. Dok ove prethodne dvije knjige, one govore i pouzdane i, i slabe ravije. Gdje se pojašnjavaju detalje, znači biografije tih ravija. Onda četvrta knjiga, Kamil fit e, duafa, od Ibn Adija. A ova knjiga je, ona je, znači, e, ovaj... <clears throat> pardon, kamil fesmar riđal, kamil fesmar riđal, eh, kamil znači nešto što je potpuno, fesmar riđal znači eh, od eh, Abdul, Abdul Ghanija Makdisija, tu su spomenuti samo ravije koje su u kutubu site, znači dva sahiha i četiri sunena. E, A, sada ovdje znači, imam zanimljivu stvar. Znači, naj, najopširnija knjiga po ovom pitanju. Imam, naravno, mi zanulijati dalo Dehebija, gdje on spomenuo samo slabije ravije. Znači, da sam spomenuo ti neki e, šest ili, ili sedam knjiga. E, knjiga Kamil Firduafa, to je najopsežnija knjiga, najšira, znači, od Ibn Adija. I onda se koncentruje tu samo na slabije ravije. Uh, nakon, tu knjigu je napravo, uh, e, na, znači rezime, skratio je El Mizzi ili Muzzi učenjak. Napisao Tehdibul Kemal. Pa onda ovaj došao je Zehebi, pa je on pa je on napisao, napisao knjigu, ovaj uh, znači još kraću od toga. I zamnje vode da da imamo jedan jedan lanac skraćivanja jedne te iste knjige. Je bilo ogromno, znači velika knjiga. Tu gdje su sakupljeni ravije koji, koji, koji nisu pouzdani, pa su onda ubacili oni koji su pouzdani. E, tako da imamo niz tih knjiga. Ibn Hajar je tri puta to eh, ovaj pisao. Uglavnom poznata je knjiga od Ibn Hađera Tehzibu Tehzib ili Takribu Tehzib je zadnja. To je naj, najveći rezime te knjige u kojoj su sakupljeni skoro, skoro svi poznati ravije. Bili slabi ili pouzdani. Zove se Takribu Tehzib. Tehzib. I u njoj su sakupljene, znači to je zadnja knjiga od prilike koga se koristi, ako hoćeš se vratiti na knjigu gdje, gdje vidiš ocjenu Ravija je Takribu Tahrib od Ibn Hađara. Gdje ima kratka ocjena, skraćena ocjena Ravija, pozdan, nije pozdan i tako dalje, neki skroz kratki dalje. A u drugim većim knjigama, znači detaljno, jedno Ravi imaš opisan, njegov život, sve njegovo stanje. Ovaj, ovdje je zanimljivo ovaj, da imamo ovdje za nju stvar, a to je, ovaj, to, to poznato, ovaj, da imamo, znači, da, da, da je Kamil, u knjiga, knjiga Kamil, da je ona napravljena tahdibul Kamil. Na osnovu nje je napravljena tahdibu tahdib. Pa onda imamo, ovaj, nakon toga, tahribu tahdib i zadnja verzija je hulasatu tahdib eh, eh, od Hazređija. Znači, na, na, znači pet imamo, pet, ovaj, pet knjiga napisano sve u, sve u tom kontekstu. Pa kad se za neko, za neko nešto hoće kaže, nešto skratio, skraćeno, ide se na ovu verziju, znači u radiju tahribu tahdibu tahdib tahdib. tahdib, Tako da su kod nas išli, ovaj, došli taj, znate za ušalu, za skačivanje brada kod nas. Znate to? Da što, <laughs> da, da išlo početko, ono, popuštanje, prvo onaj, onaj, tehdib, tehdib kaže ono ispod kavda, znaš. A onda došlo takribu, tehdib ispod kavda, znaš. A onda došlo hlasa, tehdib, ono ostalo ti sam malo, kao nema ništa, kaže. To, ko razumije ovu tematiku, <laughs> tako se šali na ovaj način. Na ovaj stepen, kako ove knjige, kako se skračivale, tako i kod nas brada išla, jel? Dobro uh, nam pogleda dovoli, uh, govori o tome merati buđerha tadil. Stepeni pouzdani, nepouzdani ravija. To je posebno pogleda o čem te govoriti, jako je zanimljivo, jako je bitno. Kada znamo koji ravija u redu, koji nije u redu i tako dalje. Uglavnom, završimo riječima Ibn Hazma što on kaže Ma min dinin mine dijan hafidu dinehum bisna. Nema dina, nema vjere na Dunjaluku koja, začu, čije, koja je sačuvana Znači, koja je sačuvana sa senedom, sa lance prenosilaca. Znači, čak i njegova knjiga e, al Muhalla. Uh, Znači sve što spominu, eh, rivajete, eh, hadise, ono sve sa lancem prenosilaca. <clears throat> Znači, nema vjeri koja je kao što je islam sačuvana, znači ono sve što se tumači, vraća na vjeru, šta se dešavalo, kako je dešavalo, ovaj, da je sačuvan kao što je, kao što je vjera islam. Isto je to veliki, znači, naš veliki ponos i veliki farš, znači, znači nama je ovo teško da izučavamo, da čitamo, da pofatamo terminologiju, a kamol, jel, a kamol da znamo da se udubimo ove nauke. I vrijedno šeha Albanija u ovoj oblasti bilo u tome što živi ovu nauku suživio baš ovo što mi priča, ocjenu hadisa, doći na stepen da može ocjenjivati hadise, to je, to je veliko znanje. A uglavnom se to ostane na prijetone ocjene učenjaka. Da bi ti ocjenio neki hadis, raviju, pozvan, ne pozvan, jer sad ti moraš tamo iskopati, tam ispitivati neći život. Ne ispituješ ti, nego već ima zapisano, da vedeno, šta su pouzdani e, učenjaci, eksperti hadisa, ocijenili ravije. Na osnovu kako su oni ocijenili ravije, ti ocjenuješ neke hadise gdje nije spomenuta ocjena tih hadisa. Dobro, govorit ćemo to još ali vjerojatno drugom prilikom. Spane kallahu me vevanti kašhadu ena ne tesa kvrkave tubu i leku. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam